Quan destapes un cava de requena la nit de cap d'any, també destapes un poquet de... Perquè a la comunitat valenciana produïm moltes coses, però abans de tot som productors de felicitat. El Nadal és valencià. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Bon Nadal. A punt. La ràdio que t'escolta. territori sonor, en la sintonia d'Apunt Mèdia. Ens deia una oient a les xarxes socials, en Part Bessó, una fotògrafa artística que ahir sintonitzava la ràdio de Punt mentre gaudia d'una exposició que li agradava passejar-se per la sala d'art i escoltar alhora el territori sonor. Perquè, com passa amb les fotos, el so també genera imatges a nosaltres ens agrada caminar, descobrir mirades musicals, compartir-les, celebrar-les. I avui anirem des de la música antiga del cant de la Sibila, el pop ambiental de la Nuca, que ens farà un acústic a l'estudi, passant per Carles Dènia. També passejarem per la Fira del Disc a Benimaclet, on actuarà, entre d'altres, Òscar Briz, i coneixerem l'escena musical a la cantina. Què es mou a la cant? Preparades per a enlairar-nos cap al territori sonor? Ahí estan al comandament de l'avió Laura Romero en la realització i també Hermenio Lozano com a cap de comandament, realitzant tècnicament el programa sí en directe a les 7 i 1 minut. Continuem amb el coixinet o l'etiqueta de territori sonor per poder, com diríem, feedbackejar, fer feedback amb els oients cibernautes. Quico Fort, com ho tenim? Ho tenim molt complet i el nostre repàs a Twitter anem a començar amb Violeta Tena, que ens diu això. Molt bé, territori sonor, però encara moraria més si no coincidira amb l'hora del bany i sopar de les meues criatures. Una abraçada, Violeta. Per a nosaltres és important formar part de la vostra vida quotidiana, també de les teues criatures. I saludem a Dani Monfort, qui ens escolta mentre té cura dels seus menuts. Un altre pare, no? Eh, efectivament. I ara continuem amb un altre dels nostres oients fidels, com és Miguel Ríos, que des d'Alacant ens diu això. So. Gràcies a Territori Sonor ja tinc dos nous grups favorits, Jupiter Lion i Will Ripple. Anem bé. I és que sembla que Will Ripple han agradat a l'audiència. Molt. Torne, han agradat molt. I tornem a tindre també a Peter Frampton, amb qui ja vam parlar o vam llegir un tuit seu eh, ahir, i fa referència a un comentari del teclista Jorge Vall a l'entrevista que tinguérem. Coixinet, territori sonor. Avui no pague psicòleg. Frase de la vesprada. Clar, perquè els White Ripple el que van dir ahir és que els seus concerts és per a que no necessitem psicòlegs, que anem allí a ballar i a desfogar-nos. Ho farem, ho farem. I actuen a, avui mateix a la sala de la Rambleta a les 11 de la nit. Correcte. Emili Xavier, un altre seguidor del territori sonor, un altre aborigen. Mhm. Fa un apunt que ens ha, ens ha semblat molt interessant en la redacció. Apuntem Cantes com un titot com a nova frase per a dir que cantes mal. I pel que fa a aquesta expressió, cal esmentar la resposta de David Córdoba Bou, qui ens explica que els titots són animalots molt representatius de l'Orient Mitjà, tan representatius que els jedis yazidites tenen un déu en forma de titot colorit. Els lasidites. Els yazidites, és una, yazidites, religió, yazidites. una religió minoritària de per allà, frontera entre Iraq i... Ja veus, i el titot és important també per als yazidites. Elena Malonda, que li encanta estar en el sofà escoltant-nos a aquestes hores. Quina sort que tens. I bé, ara arribem amb la proposta del dia, que ens ve de l'usuari Comoditat VLC, és a dir, el capità Comoditat, que ens porta esta idea. Proposa un programa secció per a la nova A Ràdio, que es diga Cadàvers Exquisits grups i bandes que no van tindre l'oportunitat que qualitativament mereixien, però no van tindre padrins musicals. Està molt bé la proposta, ens agrada, capità. Apuntem alguns dels grups que ens heu comentat. Descafeinats, Besugo, Bacanal... Anirem de redescobrint joietes perdudes amb tots vosaltres. Encantadíssima amb esta proposta de cadàvers exquisits. I per tancar, una petició que ens ha arribat a última hora, quan ja estaven tancant el guió. Música del PB ens demana que parlem del videoclip del Festivern, que està molt reixulon. Ahí està la cançó de l'hivern de Tessa, amb col·laboració de Pupiles i Every Night tindrem temps de parlar del festival de referència per a cap d'any des de l'any 2004 i des de 2011 es celebra a Tavernes de la Valldigna, el Festivern. Atenció al so del territori. lluïa més amb el biquini estiu i resulta que amb bufanda i gorro tinc molt més estil. L'hivern és el que mola, que és quan cura el pernil. Si jo cante botes tal de protecció civil, oh, playa cada mico, eso millor que el chiringuito. No ni chiqueche manguitos ni te en el palmito. No se te calenta el litro. Pobre chico, le agrada el despacito, ravioli, fecunda in vitro. Esta és la cançó de l'hivern amb un vídeo que està ja fent-se viral per les xarxes socials i que promociona el Festival del 2017. Demà donarem pas a a un bon grapà de missatges de veu que ens heu deixat al nostre WhatsApp amb les vostres propostes, opinions, reflexions i peticions musicals. La un WhatsApp al 662 51 61 59. 662 51 61 59. Soy Juan Antonio Vázquez, uno de los fundadores y administradores de la Transglobal World Music Chart, junto con mis compañeros Araceli Chigane y Ángel Romero. Se trata de un panel de 56 en la actualidad, divulgadores de las músicas del mundo, de las músicas de inspiración popular, ubicados en los cinco continentes que mes a mes eligen sus discos favoritos, con lo cual se elabora una lista mensual al cabo del año se recopila todo eso y se hace la lista anual y también se elige a los mejores discos por continentes o regiones del planeta. En este caso, el mejor disco europeo, el mejor clasificado ha sido el de Mara Aranda, de lo cual particularmente los que hacemos el programa Mundofonías nos alegramos de forma especial, ya que venimos disfrutando con la música de Mara y divulgándola desde hace ya años. Enhorabuena, Mara. Doncs això, enhorabona, felicitats Mara Aranda per aquest premi a millor disc de músiques del món d'Europa pel disc Sefarad en el corazón de Marruecos. Salut a tots, Soc Mara Aranda, compositora i intèrpret de repertoris històrics o, per fer-ho més curt, senzillament una dona que canta. Que este territori sonor siga fecund i que ens apropi fruits musicals que facin dones i homes bons amb seny, criteri i sensibilitat. la primera línea de combate contra el silencio. escapa de Això que està sonant és l'últim llançament fins al dia d'avui d'Inèrcia, el grup de, de banyeres de Mariola, l'Alcoyà, que és una adaptació al valencià de Copenhague, un dels temes més coneguts de Vetusta Morla. Adaptació prou més canyereta que l'original i que els ha quedat molt xula. Per què l'escoltem, Mariano? Bé, no és que faça falta cap raó. No obstant això, a la revista Bit València d'este mes de desembre hi podem trobar un reportatge prou interessant sobre grups d'Alacant. I al Territori Sonor hem pensat que podria ser molt instructiu parlar amb la seva autora. López, soy periodista musical y también he colaborado en la programación de algunos conciertos en, en Alicante. y vengo a contaros un poco eh, mi percepción sobre cómo se encuentra la, escena musical alicantina en la actualidad. a Anaïs López, un territorio del cual han surgido bandes como La Gossa Sorda, Espencat o Nats. o els veterans Sangacho i Arthur Caravan, i als quals s'han unit als últims temps nous grups com ara Mox Nox, Julia, Smoking Souls, Vera Green, Los Antideslizantes o el mateix els mateixos Inèrcia, entre d'altres. Estem ahí per les comarques del sud, molt riques i molt productives en la creació musical, com podem comprovar, Mariano. Sí, i quines són les característiques principals d'aquesta nova fornada de grups de las comarques del sur La escena alicantina se mueve en, dos, tres características. La principal es que todos los grupos eh, tiran mucho de la autogestión. autogestión entendida como que son los propios grupos los que trabajan para avanzar, para promocionarse, para tirar hacia adelante, eh, ya que la inversión pública es más bien escasa. Sí que hay algunos festivales, como el Festival Plataforma, que se hizo hace poco en, Las Cigarreras, que sí que reciben cierto apoyo institucional, pero en general lo que, lo que define a los grupos alicantinos que son los propios grupos alicantinos los que se mueven. Por otro lado, es una escena con mucha calidad. Hay muchos grupos de variedades muy distintas, pero mucha calidad. Sobre todo porque bueno, hay mucha influencia cultural, no hay que olvidar que Alicante es una ciudad pequeña, pero es una ciudad a la que ha recibido gente de muchos territorios, es también una ciudad portuaria y por tanto todo eso confluye y hace que, haya una cultura musical elevada. Además, como ocurre en otras escenas, hay muchos grupos que aunque son diversos en cuanto a género, comparten un mismo músico. Bé, així les coses, amb este funcionament auto autogestionat la por pel que fa al nombre y a la ¿podrían hablar de una eclosión del pop-rock underground este territori? territorio? E, esto, por ejemplo, se ve reflejado en, en grupos como los Manises, que son de rock experimental y, por ejemplo, tienen una acogida brutal en, en Alicante y, y, ahora también empieza a verse una acogida afuera. que un momento de eclosión, eh, yo creo que lo que está ocurriendo en la actualidad es que los grupos alicantinos se están conociendo más fuera de lo que es Alicante. En los últimos años, las redes sociales, Internet han tenido un factor bastante importante en este sentido. Eh, tú, por ejemplo, te metes en Bandcamp y pones Alicante y te salen todos los grupos de Alicante que están, que están subiendo cosas, que están grabando cosas. Más que eclosión como tal, eh, siempre en Alicante siempre ha habido muchos grupos, siempre ha habido un constante movimiento, nunca ha dejado de haber nada, pero sí que, sí que lo que está ocurriendo ahora es que se está viendo más desde fuera. Vale, para finalizar algunas recomendaciones de grupos actuales de allá de la zona del nuestro territorio sonor més al sud, que hace entre discos recentment per part de anaís qui li la participación en este programa. Anaís? La verdad es que si nos centramos en todo lo que hay, podría decir muchísimos. Si nos basamos más en grupos que han lanzado este año, pues dirían con diría Los Manises, Rosy Finch, Ella, Josh Jefferson, que es un grupo nuevo que tiene un proyecto muy bonito también. Eh, futuro terror, no podía faltar, por supuesto. y, bueno, la verdad es que hay infinidad de grupos y la verdad es que merece la pena echarles un vistazo a todos. Acomiadem este de reportaje a Mel alacantins Futuro Terror, que el próximo día 22 de este mes actúen a la sala Four Seasons de Castelló y al día siguiente a la sala Marea Rock d'Alacant, presentan las canciones del seu disc Precipicio, del que son ara la canción Urgentes. per a fer el viatge cap a Itaca, prega que el camí siga llarg, ple d'aventures i amerat de saviesa. Territori sonor. El nostre viatge a Itaca. Amb Amàlia Garrigós. passar del futuro terror, eh, en, de, um, vaig a d'una de les bandes més in, reixides que hi ha a Alacant o als comarques del sud, a sentir ara, però fins a l'ànima, al jord del Judici, que és el cant de la Sibila. És aquest este eclecticisme que tenim a casa nostra, en el nostre territori sonor, no? que hi ha absolutament de tot, de tots els gèneres i estils musicals. Sabeu que el cant de la Sibila es representa o s'ha representat en diverses poblacions de les nostres comarques, com ara Gandia i Xeraco, Oliva, a la Safor, Sueca i Algemesi a la Ribera, Benaguasil al Camp de Túria i Ontinyent, la capital de la Vall d'Albaida. És una de les joies musicals més antigues que tenim. És el cant mil·lenari profètic que serà interpretat demà divendres a la Catedral de València de la mà del virtuosisme de Capella de Ministrers. és El cant de la Sibila. El director i ànima mater de Capella de Ministrers, Carles Magraner, ens ho explica. El cant de la Sibila és un cant universal que té més de mil anys d'existència i que s'ha interpretat des dels seus inicis en, en molts espais, molts espais sobretot en esglésies o convents vinculats a la Crona d'Aragó. Eh, la tradició d'interpretar-se el cant de la Sibila ve de molt lluny i s'ha mantès sobretot eh, conservada en Mallorca, que és on el coneguen quasi tots, on és patrimoni de la humanitat per, per UNESCO. Ens preguntem per què el cant de la Sibila es fa una vegada a l'any, en les vespres de Nadal, Carles. Es fa el cant de la Sibila una vegada a l'any, sobretot al voltant del Nadal. Eh, al voltant de Nadal perquè és un cant profètic, és un cant que en certa manera mescla el que són els inicis de la part teatral amb, amb una part musical i el que se vol Eh, enviar un missatge, un missatge doctrinal, un missatge en el que la nit de Nadal s'anuncia la fi del món, fix, o sigui, aquesta contradicció, no?, en la que la gran festivitat del cristianisme se fa una reflexió sobre l'existència del ser humà i sobretot des de la perspectiva eh, cristiana se vol adoctrinar sobre la necessitat de, de tindre un judici final per accedir a la vida eterna. Quin treball ha realitzat Carles Magraner en l'any 2012 a partir de la documentació que hi ha a la Catedral de València? Bé, n'hi ha molta documentació conservada. Ja Sánchez Guarnet parlava a mitjans del segle passat de la necessitat de restaurar el camp de la Sibila passant-se, sobretot, en tot el que conservem a la Catedral de València. No solament de la Catedral de València, sinó a la Biblioteca Nacional de Madrid i també a la Biblioteca Catalunya. El que vaig fer va ser una recopilació de totes aquestes fonts, de tot el que conservem del passat, per intentar eh, mostrar en la seva essència la recuperació del cant de la Sibila conforme se feia en la Catedral de València. Així doncs, n'hi ha eh, tres o quatre pilars importants. El primer d'ells és la representació teatral que se fa, que se fa una processó d'estrofetes, que està documentada en la Biblioteca Nacional de Madrid. Després es fa el propi camp de la Sibila, que se conserva en la consueta de la Catedral de València, i després se fan totes les músiques que s'interpreten al voltant del camp de la Sibila, que això se conserven en el que es diu l'anomena com el cançoner de Gandia, que és un manuscrit on es conserven aquestes partitures, polifonies meravelloses de música del segle XVI que es conserven en la Biblioteca de Catalunya. Mira, el que se vol és recuperar el cant de la Sibila, però no se pot recuperar el cant de la Sibila que se feia en el passat. Pensem que ni la catedral de València és la catedral de l'edat mitjana ni la del Renaixement, ha tingut moltes modificacions, pot ser una de les més importants, ha sigut l'eliminació del cor central, que ha donat a la nau central de la catedral una amplitud que no ha tingut mai històricament fins que es va eliminar a principi del segle XX. Eh, el cant de la Sibila s'interpretava sobretot en el creuer, la porta dels apòstols, la porta romànica, i segurament eh, sabem com es feia, però no podem reconstruir-lo per al públic del segle XXI conforme es feia. El que han volgut és fer una adaptació i sí transmetre l'espírit que sempre ha portat este cant en la seva, eh, en la seva interpretació. Per això hem comptat, vam contar en, en la participació de Josep Llegirera en Pau Descanse, que va fer una adaptació de lo que és la processó dels profetes, una de les parts inicials del cant de la Sibila, i la meva aportació per tot lo que és la música. Mm -hmm. Recordeu que demà hi ha entrada lliure a la Catedral de València per escoltar en viu a Capella de Ministrers interpretant el cant de la Sibila. Serà a les set i mitja. L'altre dia, Marta estava en un embús quan de sobte va sonar la cançó del seu primer mes. I tu, quina va ser la teua? Territori sonor. I can tell you cançó pertanyent a Tibia Turbia. És l'últim disc d'estudi de La Nuca. disc que tancava la trilogia encetada per Pómulo i continuada per Gran Mandíbula. No obstant això, el projecte, liderat per Àngela Bonet, es troba en plena fase d'assaig de les cançons del seu nou àlbum, Remora. Remora. nova col·lecció de cançons que tenen prevista la seva publicació en primavera de l'any vinent. Així tot, com que ja està preparant el disc per a primavera de l'any vinent i estem en ple hivern, hem pensat que seria una bona idea convidar a Àngela i a Manolo Bertran, guitarrista del grup, a més de líder de Doctor Divago, perquè ens parlen d'este nou projecte que sembla ben interessant. Àngela, Manolo, molt bona vesprada i benvinguts al nostre territori sonor. Hola. Buenas tardes. Àngela, amb Tibia Turbia vas aconseguir ser seleccionada per al Festival Emergents al Palau, uh mhm. -huh. a més de rebre molt, molt bones crítiques. És pot ser l'àlbum més complet dels tres que havies fet fins ara? Pues más completo no lo sé, pero mm, lo que sí que sé es que como que tiene más punch, ¿no? Es como el más, el que, no sé, me parece que cuando uno lo escucha, ¿no? Es como más... <laughs> Es de combate, ¿no? Es combativo. sí, sí, los otros son como más suaves, aunque cuando terminé Pómulo, bueno, cuando surgió Gran Mandíbula, que es el segundo, eh, yo pensaba, oye, este es como muy peligroso, ¿no? Con respecto a Pómulo, pero me parece que Tibia Turia <laughs> es como más aún. Sí, un álbum Molmes Electric, el que els seus sembla que Manolo es va cabrechar a la guitarra. <laughs> ¿Es así, ¿Es Manolo? No, a mí me, reclutó Ángela pues hace unos años para, para el proyecto de, la nuca. Empecé a tocar y, buscamos la, fórmula que, más nos convencía a los dos para, para meter las guitarras, siempre bajo, bajo el criterio sobre todo de Ángela, que es la que, la que lidera el proyecto, como tú has dicho. Eh, y luego entre yo y ahora mismo hay, hay más gente, hay, hay chicas, por cierto. Yo soy el único <laughs> hombre de momento. <laughs> Es una formación, per muy femenina y feminista, o no? Sí, bueno, claro. Ser femenina, vas a ser persona hoy en día es ser feminista, <laughs> ¿eh? ser persona humana, sí. Sí, la verdad es que en eso estamos, ¿no? Un poco intentando trabajar en ello, ¿no? Las mujeres. Y mm, Sí, bueno, pues a mí me parecía interesante incorporar mujeres, ¿no? Porque fluye la energía de una manera diferente. Manolo dice que en este grupo también es una mujer, ¿no? Porque la verdad es que también tiene esta sensibilidad como muy femenina, ¿no? Y por eso está, si no... <laughs> Eso me agrada. això, em, fem? Anem ja un tema, perquè han han la guitarra y es un luxe a, un, a una Anava a dir llegenda, llegenda no, perquè les llegendes és que ja no, no estan en actiu, sin, però sí que és un nom mític, una banda mítica, de Doctor Divago, amb Manolo Bertran, acompanyant a la nuca en la guitarra. Si mm -hmm. podeu sí. posar-vos en escena, si en l'estudi de punt. Claro que sí. I tenim també... Ah, sí, perquè Herminio en diu han estat assajant i voleu escoltar el so? Fem despies mentre assajaven i es col·loquen els micros. que te vea y me esconda también. Això anava fluint durant els assaigs així a l'estudi 1 de punt a Burjassot. Ara va, sí o sí, el rigorós viu i directe de la nuca. Quan vulgueu, Manolo, Àngela? que salga y te espere de pie, lejos, muy lejos, muy lejos, que te bese hasta desaparecer. Puede que brille, que brille, que brille. que te abrace hasta desaparecer, lejos, muy lejos, muy lejos, piel con boníssima la combinació de guitarra elèctrica i la guitarra clàssica, la guitarra espanyola. La veritat és que és molt impactant, eh? A mi m'ha arribat a l'ànima. Sí, eh, per cert, era la primera vegada que convidàvem a ser a una guitarra elèctrica i hem de dir que l'experiment ha eixit molt bé principalment gràcies a, a, gràcies a la labor del nostre company Herminio Lozano, al control tècnic. Herminio, moltíssimes gràcies. Com dius? Ampli diu que és molt bo. Gràcies, Manolo Bertran, per portar bon material. <laughs> I després les bones mans de eh, Herminio Lozano, acompanyant-li, com sempre, eh, Laura. La nostra Laura, la nostra maga del sol, Laura Romero. Bé, la nuca, els estàs presentant així el... el riem, riem, bé, és que és la maga del so. És la maga del so, ja t'ho dic. Em, eh, Tú también fas, un poquitiu de magia en la teua eh? <laughs> sí. Sí, sí, ¿Estás en emergencia al Palau? Mm, mm, mm. Sí, sí, como decías antes, que eh, pues abrieron, abrieron la solicitud, ¿no? De, para que <laughs> quisieran que se apuntara. Y, bueno, y sí, estamos súper contentos de tener la oportunidad de tocar ahí en el Palau, porque la verdad es que está muy bien, ¿no? Que se abra, que se abra a otros tipos de música y a otros públicos y que, y que, y que fluya. Ahir ja, ja ho comentàvem perquè va vindre una banda en, en la categoria de rock mm -hmm. que actuarà en Emergents al Palau a partir del mes de febrer, de febrer escuchamos, a juny. Escuchamos. White Ripple, ¿os mm -hmm. gustó o què? Mm -hmm. ¿Os va agradar? Mm -hmm. Sí? Mm -hmm. I, i, I res, avui te tenim a tu, la Nuca, que estàs en la categoria de... Eh, de pop. De pop. Sí, uh -huh. pop creo que ampliaron para cuatro porque ahí se sí. ve que había mucha <laughs> producciones. Genial. <laughs> Doncs ja anirem a, a gaudir de la teua música a la Nuca també al, allà al Palau de la Música a la mhm. sala Joaquín Rodrigo que efectivament és una molt bona iniciativa per a que altres gèneres musicals a banda de la clàssica o el jazz doncs eh, passi per allí el rock, el pop eh, mm. i, i altres tendències més electròniques, el folk també mm. bueno, la cançó que hem sigut descobert esta vesprada del disc que esteu gravant mm -hmm. que, quina història sí, té? Quina història té? piel, con piel. Sí, pues mm, la verdad es que yo creo que tiene que ver con, pues directamente con la maternidad, <laughs> porque yo <laughs> he sido mamá hace mucho y, bueno, y se habla del contacto de piel con piel, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el título sí hace referencia a eso, pero bueno, las canciones siempre tienen, ¿no? Como otro cosmos, ¿no? Dentro de, de, del mismo. <laughs> Mm, mm, a veure, m'agradaria fer un parèntesi, m'ho permets, uh mhm. -huh. eh, Àngela, perquè Manolo Bertran és, també té a punt d'eixir un nou disc amb uh mhm. -huh. la seva banda de tota la vida, Doctor Divago, i, i està llançant alguns vídeos, algunes pindoletes de vídeo, de com s'ha realitzat, és molt interessant, veureu, el, ixe, ixe treball. A, a veure si podem escoltar part d'eixa... Eixa d'aquesta preparació del disc, que per cert, com es diu? Parlan, parla'ns un poc del, del pròxim disc de Doctor Divago. Pues el disco se titula Complejo Alquería Frailes 13. ¿Cómo? ¿Me repita? Complejo Alquería Frailes 13. Ah, y Sabía que, <laughs> que llegaría este momento. Que, que sabía que, tendría, que, contarlo. Yo había fantaseado con, la idea de que, de que no iba a decir nunca que quería decir, <laughs> pero, pero ya lo voy a a decir. inevitable es, es, la, es, la, dirección de, nuestro local de ensayo de toda la vida. Un local de mm. ensayo donde llevamos trabajando desde la primavera de 1989. Es muy extraño que un grupo de música de cualquier de cualquier estilo esté en un mismo sitio trabajando desde, desde hace pues, yo que sé, cerca de 30 años, ¿no? Como... Es un homenaje al, yo con on heu toda la vida. Toda la vida, Mira, y este es el so, el so mientras estoy preparando el disc Esto, Ah, esto es, sí, claro. Esto, es el, quinto capítulo de... De la, serie de, de, mini, de, documentales que ha dirigido Rubén Soler Ferrer, que es un realizador valenciano que está un poco especializado en lo que se llama documental y, hemos hecho con él esta serie al final de, toda la serie de cinco capítulos en los que, bueno, primero se me ve a mí en casa componiendo con la acústica, luego se nos ve ensayando, luego se nos ve maquetando un cuatro una maqueta en cuatro pistas, luego pasamos por el estudio donde grabamos, luego por el estudio donde mezclamos y finalmente pues se ha resumido todo en un videoclip de, una canción de las que estará en el, en el nuevo disco, que es al cuarto día. Están los miembros... ...veteranos del grupo... de Doctor Divago, no? Con Wally, el vostre batería... Sí. Bueno, veteranos a día de hoy son todos. Todos, sí, sí, sí. Porque Edu y David, que son el bajista e, y el guitarra, llevan con nosotros desde la temporada 2003-2004, o sea que... Amb todo este temps de carrera a l'esquena, Gaudís, doctor Rivago de Buena Salud, para el futuro sí, ¿no? Yo creo que sí, eh, salud creativa y salud como grupo sí, la, la personal ya es <laughs> otra cosa. o sea, cada, día duele algo, ¿no? <laughs> claro, ya, a partir de cierta edad. <laughs> no, pero estamos, estamos bien, estamos Fenomenal. Salimos todos los días a correr y estamos estupendos. Sí, a partir del 40, no te, eh, no te mal res, es que estás muerto. ¿Dónde estará enterrado ese Tenim temps per escoltar una nova cançó en viu i en directe? Vos avellís? Una altra més? Sí? Doncs Àngela i Manolo ja es preparen en els seus llocs d'ací de l'estudi U de Punt a Burjassot un luxe escoltar-los en directe guitarra elèctrica, guitarra clàssica i una veu dolça i meravellosa no recuerdo dónde lo enterré és la nuca Agradíssim, la nuca. Moltíssimes gràcies, Manolo Bertran a la guitarra elèctrica. Moltíssimes gràcies, Àngela Bonet que ja vos dic que es troba en plena fase d'assaig de les cançons del seu nou àlbum, Remora, que eixirà en primavera, i ens ha fet un avançament de luxe, en primícia, en exclusiva. Gràcies per la teua música, gràcies també perquè per a tu és molt important la visibilitat de les dones músiques uh mhm. -huh. i d'alguna manera tu el que fas és enriquir el panorama de la música feta per dones ara mateix, no? Uh mhm. -huh. Al nostre territori sonor. <laughs> pues sí, bueno, eso intentamos <laughs> como podemos, claro que sí. Doncs anirem a, a gaudir-te també de la teua presència i de la teua música al Palau de, de la Música el pròxim febrer. No, no sabemos no, no todavía, no nos han dicho fecha. Estarem atents, <laughs> molt atents, al cicle d'emergència al Palau. Manolo Bertran, ja, ja parlarem de Doctor Divago. Muy bien. A més, tenim a Muchas Mariano gracias. López, que és el que més sap del món de Doctor Divago. Sí, un màster. <laughs> Tampoc te cregues. Pues un placer estar aquí. Gràcies. Una abraçada. Salut i música. Muchas gracias. Estàs escoltant Territori Sonor amb Amàlia Garrigós. I amb Mariano López emprenem viatge al sud del nostre territori sonor per a fer agenda, agenda per a cap de setmana. El Centre Cultural Las Cigarreres d'Alacant allà actuarà junta de New Raymond la banda la cantina Vera Green un grup molt interessant que veu d'arrels folk, country, blues, inclòs inclòs de la cançó francesa. I que acaben d'enregistrar el seu nou disc amb la col·laboració de Mark Greenwood, de l'Habitació Roja. Àlbum que apareixerà a principis de l'any que ve. Buenas tardes, soy Vera de Vera Green y quería invitaros a todos a venir este sábado 16 de diciembre a las 12 del mediodía concierto que daremos junto a New Raymond en el Espacio Cultural de las Cigarreras en Alicante. Eh, vamos a estar presentando un adelanto de lo que será nuestro segundo disco y mientras tanto, pues para ir abriendo boca os dejamos con Daytrip. Un saludo para los seguidores de Territory Sonor. Hasta el sábado. Des del sud viatgem volant sobre pentagrames cap a la sala Four Seasons de Castelló, on actua el pròxim dissabte la banda castellonenca de Pressing Claim. Mític grup castellonenc pertanyent a l'explosió d'indie rock de meitat dels anys 90. Els de Pressing tornen a la càrrega per presentar una reedició de luxe formada per un vinil i dos CDs del seu fabulós àlbum de debut Radio Surf. Hola, buenas. Aquí Tomás de Depressing Claim. Estamos presentando la reedición de Radio Surf de nuestro primer disco que salió originalmente en el año 95 y esto es Loco por ti. amb aquesta energia de, de Pressing Claim, ens n'anem a la sala Japan Rock de Vilareal, on el mateix dissabte a les 10 de la nit, a més de Doctor Seco i Senyor Cuervo, podrem gaudir de la música de Bui Legal. Jove banda de punk rock en valencià de Vilareal amb influències que van des de la gossa sorda fins a Green Day. Sentim una de les seues cançons, Not. Mm -hmm. anem rapidíssimament a València. Això és un no parar, perquè una altra banda castellonenca presenta disc este divendres a la Sala Guagua. Sí, a les 10 i mitja pujaran a l'escenari per presentar el seu últim disc, Vida Salvaje, el cinquè de la, teu, de la seva trajectòria, Lula. Un àlbum de punk, de punk, pop, de guitarres distorsionades i melodies contundents un grup liderat per Patricia Scoin, il·lustre veterana de l'escena castellonenca que també milita en Los Amantes, y va a formar parte del Smithix Los Romeos. Hola a todos los oyentes de Territorio Sonor, soy Pat Scoin de Lula y esto es La chica del grupo de nuestro último disco Vida Salvaje. Empieza a llover y creo que soy como un animal herido de ti. ¿Qué Divendres també tindrem un concert molt especial a la Sala de Luxe de València a les 10 i mitja de la nit. Un concert a benefici de l'associació mef 2 c que es dedica a recaptar fons per a lluitar contra el síndrome de microdelecció. La síndrome de microdelecció, una estranya malaltia que afecta els xiquets amb falta d'un gen o d'un gen del cromosoma 5. Per a l'ocasió s'ha editat un calendari solidari amb la participació de bandes valencianes com Pastore, Badlands, Modelo de Respuesta Polar o Indian Hawk. El concert comptarà amb la participació de Gem i del valencià Samuel Reina i podreu gaudir de la música i endur-vos també el calendari per només 5 euros. Una altra manera de comprovar com la música pot millorar el món en què vivim. Hola, soy Samuel Reina y es un placer estar presentando mi canción War Night de mi primer disco Alarms aquí en Territori Sonoro. y el próximo ya está en camino. Su título será Simulacros de un naufragio y si todo va bien saldrá el próximo 18 de febrero. Bueno, quien desee conocer mi música de primera mano, mañana tiene la oportunidad de vernos en directo a la cantante Jem y a mí actuar en Deluxe Club. Así que animaos a venir, será por una de esas causas que merecen mucho la pena. I ara arriba el moment de viatjar a la Safor perquè a Gandia, a les 10 de la nit, a la sala Vinilo, comptem amb Toni de l'Hostal i Mi Sostingut, que presentaran el seu nou EP, Espècies, i Nuc, que juguen a casa i presenten el seu primer disc, Arran del Mar. Un disc tan potent com acurat a les melodies, tota una explosió d'energia i vitalitat que ens descobrís una nova banda que val molt la pena. Hola, soy Samuel Reina i és un plaer Hola, sóc Josep del ah, grup ah, NUC hola, hola, i vos no. convidem al concert d'aquest divendres 15 Molt bé, Josep. a partir de les 10 de la nit a la sala Vinilo de Gandia. Estarem presentant el nostre primer disc Arran del Mar. Una abraçada molt forta a tots els companys de Territori Sonor. Ens veiem. Sortejant els graus amb l'ànima buidada recomanaríem que, esti que estiguem sentint eh, Horitzons del primer EP de Nuc, Arran del Mar. Estem en el dissabte, en esta agenda, en esta passejada que fem per tot el nostre territori sonor, del sud al nord, quan tindrà lloc dissabte la quarta fira del llibre i disc en València al Centre Instructiu Musical de Benimaclet. De nou estem a la ciutat de València. Ens facin cèntims de l'esdeveniment un dels organitzadors, Ernest Estornell, endavant. Endavant. <coughs> bueno, allò que anomenem la, la mostra del llibre del disc valencià de Benimaclet és un esdeveniment que organitzem conjuntament eh, Benimaclet Viu, una organització plataforma, i el Centre institutiu Musical de Benimaclet, el musical de, el musical de tota la vida de Benimaclet. I en el, <laughs> en el saló del Centre institutiu Musical el que organitzem és una exposició de, de productes culturals valencians, és dir, sobretot de llibres i discos. A més de l'exposició de llibres i discos, podrem gaudir de les actuacions de músics com Álvar Carpi, Agus Camino o Òscar Briz. I amb el gran Òscar Briz, que ens explica la importància i l'encís que té per a ell consumir discos en format físic, us deixem en el, en el següent tall de veu. Totes pols que s'endulven quan desapareixem quan el fill... Des de quan fas música? Jo des de que tinc gust de raó no me recordes sense... Òscar Brit. Primer cantar, no? Sobretot al eh, pati de l'escola. I després molts records d'infantesa dels meus pares, de, de la música que escoltava mon pare i encara escolta, i dels de els cants que ells cantaven eh, al final del sopar. Aleshores, mm, sempre he tingut una connexió musical molt forta i ja després, diguem, en vuitè, en al eh, final de primària, comencé a cantar en, en el pati per als meus amics o companys i després ja tot seguit com una... Mm, vaig capficar en això de, del rock i de fer ser eh, un grup i ser encausar la meva creació cap a la música i la cançó. Sobretot el que el fem és cançó, el gènere de la cançó, perquè, clar, la música és molt ampla, moltes coses, però jo la música és l'art eh, que mm, sempre m'ha resultat més pròxim i, i en el que m'he expressat. I la cançó permet això també a, a través de les lletres. Abandona els seus somnis, seràs veu condemnat. Mira darrere ha públic per a la música? Ahí és on vinc jo, que, que clar, la música en si ve, no? Diu, la gent li agrada la música, però, home, jo crec que el fet social s'imposa, el fred de relacions socials s'imposa a, la, a la importància que té per ser la música, perquè de fet, pues, bueno, la venda de discos ha desaparegut, les tendes de discos, la indústria musical ha desaparegut. Tot això ve comportat per la tecnologia, perquè a vegades donar-li voltes a per quins factors passen o no hi ha públic. O sigui, és que la tecnologia ha portat un canvi radical de, de la relació que la gent tenia en el fet de, de consumir música. Jo crec que estem en una època que encara ens resulta nou, però evidentment a les noves generacions no, es veia, ja naixen així, però eh, els que hem conegut un altre món eh, ja, no, ja no tornarem a ser mai com, a banda que tenim una, una edat, vas avançar, però la relació que jo tenia amb la música en un disc que em comprava quan jo tenia 14, 15, 16, 17, 18, 19 anys i molts, molts més, o quan llegia un article era d'una passió extrema i, i la persecució d'un objecte que, que creies que t'anava a, a canviar la vida, i de fet ho feia, no? però aquesta persecució, perquè no se trobava aquell objecte, demostrava la passió que li, que li se ficava la cosa. No? I ara, pues, bueno, té els seus pros i contres. I se'n va un altre estiu més dels grans de la música valenciana i en valencià, Òscar Briz, a la fira del disc a Benimaclet. Carles Denia, per cert, presenta el seu nou disc, El cant espiritual d'Ausias Marca Gandia, i Carlos Ripollès hi anirà amb la motxilla i el micròfon de punt per a contar-nos-ho tot fil per randa dilluns. Fins demà, aborígens. A tu demà que lo cor me si Hola, sóc Carles Dènia i aprofite per a saludar als oients de Territori Sonor de Punt Ràdio i convidar-vos també este divendres, divendres dia 15 de desembre, al Teatre Serrano de Gandia, on presentaré el meu últim treball, El cant espiritual d'Ausias Marc. És l'obra més important del poeta, mai ningú li havia posat música abans, i bueno, anem a presentar un, una història potent amb música i dansa que m'encantaria compartir amb tots vosaltres i espero veure-vos allí el dia 15 i saber què, què opineu. Tinc molta il·lusió de compartir amb tots vosaltres. Una abraçada a tots. Casentilla, perquè la part menor que me revele allà contraste, no encontraste moure perquè el meu cos és més que paralític tan són en mi envellits los mals hàbits que la virtut al gustar més amarga oh Déu, mercè revolta en mi natura que mala és per la mia gran culpa és si per mort jo puc rendrem a falta i esta serà ma dolça penitença. Oh Déu, i esta serà ma dolça penitença. I esta serà ma dolça penitença. I esta serà ma dolça penitença. poesia, d'on és tots de gran lodó sense mèrits, qual és tan just quan neix o no tremole. Si jo flor just per la jaula premia, què faré jo que dins les golpes n'ave, golpes fes que tens no és esmenta. Ja és mostrat tot sentim centímetres tenen, i el maquiller es contempla el teu Freeman se revela, dove se non